Allah Teala sizin bu izdivacınızı xeyirli və bərəkətli etsin. Allah Teala bu evlilikdə nə kimi xeyirlər varsa, hamısını sizin üçün yazsın. Allah hələ bu evliliyi Allahın razılığına aparan bir yol etsin. Allahın qəzəbinə yox, razılığına aparan bir yol etsin. Və həmçinin Allah qardan istəyirəm ki, Allah Teala qardaşımıza Allaha itaətlə böyüyən, Allahı sevən, zürriyyət bəxş eləsin. Şübhəsiz ki, evlilik Allah Teala'nın bəxş elədiyi nimətlərdən biridir. Çünki Allah Teala evlilik sayəsində insanın dinini qoruyur, namusunu qoruyur və nəslini qoruyur. Deməli, şər'i evlilik sayəsində din qorunur, nəsil qarışmaqdan qorunur və namus qorunur. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, Mən razaqahullahu zəvcətən salihətən fəqad ə'anəhu alə nisfi dini Allah Teala bir kimsəyə əməli salih zövcə, yəni həyat yoldaşı nəsib edərsə, dininin yarısını kamilləşdirmişdir. Yerdə qalır ikinci yarısı və buyurur ki, fəliyyətdəqilləhə fin nısfil bəqi. Yerdə qalan ikinci yarısı haqqında da təqvalı olsun, Allahdan qorsun. Yəni, bu da onu bildirir ki, yəni insan evlənmədən dinini qoruması çox çətindir və yaxud da mümkün deyildir. Və ona görə insan evlənməli və həmçinin evliliyində də seçimini seçimini düzgün etməlidir yəni şəriətdə seçim məsələsinə böyük yer verilir. Və bu da ona görədir ki, sonra boşanmalar da olmasın deyə. Yenə həm e, Peyğəmbər s.ə.v hədisində buyurur ki, liyyətdəxid əhadukum qalbən şəkiran və lisanən zəkiran və zəvcətən müminətən tu'inuhu alə əmril əxirə. Sizdən biri Allahı zikr edən dil, Allaha şükr edən qəlb və həmçinin axirətinə yardım edəcək bir zövcə seçsin, yəni həyat yoldaş seçsin. Və başqa rəvayətdə buyurur ki, "Fəzhar bi zati'd-din", yəni sən din sahibi olan bir qadın seç. Yəni bu da ona görədir ki, yəni insan bu həyatda ağır anlarla, çətinliklərlə qarşılaşır. Və o çətinliklərdə və o ağır anlarda Allah Teala'dan sonra insanın sabit qalmasına səbəb din sahibi olan həyat yoldaşıdır. Din sahibi olan həyat yoldaşıdır. Yəni, bu da dinin, din nimətinin ə, e, nə qədər uca, əzəmətli bir nimət olmasını bildirir. Və həmçinin alimlər də buyurur ki, seçim haqqında valideynlərin, ataların, uşaqlar üzərində haqqı var. Haqlar çoxdur, Və bu haqlardan biri də onlar dünyaya gəlməzdən əvvəlki haqlardır. O haq da nədir? O uşaqlar üçün yaxşı ana seçmək. Yaxşı ana seçmək. Yəni, o uşaqların tərbiyəsi ilə məşğul olacaq bir ananı seçmək. Yəni, insan yəni, gözü yumulur və əsas məsələyə məhəl qoymadan evlənməməli. Yəni, əgər bir qadın ki, gələcəkdə uşaqların tərbiyəsi ilə məşğul olmayacaq, maraqlanmayacaq və buna məhəl qoymadan yeni kişi evlənərsə o qadınla və sonra baş verən problemlərin məsuliyyətini həmin ata daşıyır. Niyə? Məsuliyyətsiz davrandığına görə. Seçimini düzgün etmədiyinə görə. Və eyni zamanda bu haqq da analar üzərindədir. Analar üzərində uşaqların haqqı var, onlar üçün yaxşı ata seçməsi. Əgər belə olarsa, ailə də mübarək bir ailə olar. Hüzur, saadət içərisində həyat sürən bir ailə olar. Və çox vaxtda yəni, seçim düzgün olunmur. Ve sonraki qayda kanunlara da riayət olunmur ve buna göre de boşanmalar çoğalır. Allah Teala Kur'an'da yani öz kitabında er arvadlıq hakkında haklar buyurur. Yani fikir verin, yani Allah Teala öz kitabında buna yer ayırıb. Əgər bu bir şeyə dəlalət edirsə, bir şeyə dəlalət edirsə, Allah Taala'nın ər arvadın mehriban olmasını və onlar arasında sevginin davamlı olmasını istəməsinə dəlalət edir. Allah Teala Quranda buyurur ki: "Və aşiruhunna bil ma'ruf." Yəni siz onlarla qadınlarla, həyat yoldaşlarınızla gözəl rəftar edin. Fikir verin. Allah Teala kitabında buyurur bunu. Gözəl rəftar edin. Gözəl rəftar edin. Yəni əmr edir. Yəni Allah Teala'nın əmri, yəni vacibliyi bildirir. Yəni əgər insan gözəl rəftarı tərk edərsə, günah daşıyır. Günah daşıyır, günah qazanır. Və buradan da alimlər buyurur ki, insan gözəl rəftar etməsi üçün necə davranmalıdır? Yəni, hardan başlayır o gözəl rəftar? Və buyururlar ki, birinci, o qəlbdən başlayır. Gözəl rəftar qəlbdən başlayır. Yəni, insan kişi qəlbində öz zövcəsinə, həyat yoldaşına qarşı gözəl və yaxşı niyyət saxlamalıdır. Yəni ona yaxşılıq etmək üçün o niyyətlə evlənməlidir. Ona əzab vermək, pislik etmək niyyəti ilə yox. Və buradan da alimlər buyurur ki, əgər yəni evdə söz-söhbət baş verərsə, bir qayıdın qəlblərinizə, ərdə arvaddan. Qayıdın qəlblərinizə və görəcəksiniz ki, o söz-söhbətdən, o danışıqdan əvvəl sizin qəlbləriniz bir-birinizə qarşı dəyişilmişdi. Yəni, burada qəlbin böyük rolu var. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm də buyurur ki, Ələ və innə fil cəsədi mudğa Bilin və agəh olun ki, bədəndə bir ət parçası vardır. İlə salahət salahəl cəsədi kullu O sağlam olarsa, bütün bədən sağlam olar. Və izə fəsədət fəsədəl cəsədə kulluhu ələ vəhiyyəl qalb. Və o körlanarsa, bütün bədən körlanar, bilin və agah olun ki, o da qəlbdir. Deməli, gözəl rəftar birinci hardan başladı? Qəlbdən. Sonra yenə insan qəlbdən sonra dili ilə, yəni danışığı ilə də gözəl rəftarı da olmalı, yoldaşı ilə davranarkən, yəni ona xitab edərkən, çağırarkən və yaxud da iş buyurarkən və yaxud da danlayarkən, bütün bunların hamısında yəni rəftar gözəl olmalı. Yəni çağırarkən gözəl adla çağırmalı. Yəni yoldaşını isteza, məsxərə adları ilə çağırmamalı. Yəni, bu hər ikisinə aid, həm arvada, həm kişiyə. Çünki yəni, bu isteyizə adlarla çağırma, məsfərə adlarıyla bir-birlərini çağırması o sevgi bağlantılarının qırılmasına səbəbdir. Söyüşlə və yaxud da təhqirlə və yaxud da ona bir ləqəb qoşaraq ləqəblə çağırması, pis ləqəblə çağırması. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizim nümunəmizdirsə, Ayşə anamızı çağıranda deyərdi ki, Yə Aişu. Aişə, axıda tıdır da, Aişətu. Yə Aişu deyərək çağırardı. Necə ki, bizdə məsələn, səbiş, belə hə, oxşatma olardı. Yəni, belə bir e, gözəl formada çağırardı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də bütün müsəlmanların nümunəsidir. Və eyni zamanda yəni iş buyurarkən iş buyurarkən də yəni qadın deyə elə hiss eləməsin ki, o ərinin evində nökərdir. Bu da həmçinin şəriətdə gəlib gözəl formada olmalıdır. Və sonra danlayarkən, danladığı zaman, yəni birbaşa danlamamalısan deyir. Birbaşa onu danlanmalısan. Niyə? Çünki sən birbaşa danlamaz, danlasan, yəni o elə bilər ki, o zülm olunur, öz xatasını başa düşmür, düşmədən danlanır. Və ona görə birinci sən ona xəta nöqtəsini başa salmalısan. Yəni, səhvini anlatmalısan və səhvini, xətasını ə, başa düşəndən sonra, başa düşəndən sonra istəsən danlayarsan, istəsən yəni bağışlayarsan. Və bundan sonra isə insan davranışı ilə, yəni əməlləri ilə də gözəl rəftarda olmalı. Deməli, birinci nə oldu? Qəlb, sonra dil, sonra əməllər. Zahiri əməllərlə də gözəl rəftarda olmalıdır ə, yenə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, xeyrukum xeyrukum li əhli. Yəni sizin ən xeyirliniz ailəsi üçün xeyirli olandır. Sizin xeyirliniz ilk növbədə kim üçün xeyirli olandır? Ailəsi üçün. Və ənə xeyrukum li əhli və mən də sizin içərinizdə öz ailəm üçün ən xeyirli olan kimsəyəm. Yəni bu da onu bildirir ki, əgər bir insan ailəsi üçün xeyirli olmazsa, başqaları üçün xeyirli ola bilməz. Ailəsi üçün xeyirli olmayan bir kimsə, başqaları üçün xeyirli ola bilməz. Amma bəzi insanlar vardır ki, öz səxavətini, gülümsəməsini, gözəl rəftarını dostları ilə, yoldaşları ilə, gözəl rəftarda olur, amma evə gələndə isə qaş qabaqlı gəlir. Belə bir halda gəlir ki, yatan oyanır, oyanan qaçır. Amma bilmir ki, yəni onun ailəsi, ailəsi daha çox nəvazişə və gözəl rəftara ehtiyacı var. Həmçinin e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Və la yakrah mu'minun mu'minə." E, mömin kişi mömin qadına, yəni həyat yoldaşına nifrət eləməsin. Mömin kişi mömin qadına, yəni öz öz həyat yoldaşına nifrət eləməsin. Yəni bütövlüklə nifrət eləməsin. Niyə? İlə kərihə minhə xuluqan radiyə minhə xuluqan əxər. Yəni, bir əxlaqından xoşu gəlməsə, başqa əxlaqından xoşu gələr. Ona görə tamamilə nifrət eləməz. Yəni, bunları bilmək, e, yəni insanın bu ailəlik həyatında e, bu gedişatını gözəl şəkildə aparması üçün olduqca mühümdür. Və insan bilir ki, Yəni kamil kamil qadın tapmaq mümkün deyil. Biz kişilərdən kamili, əgər çox deyilsə, qadınlardan kamili necə olsun? Kamilliyə yetişən. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, "Ən-nəsu kəibili mi'ə." İnsanlar 100 dəvədən bir dəvə kimidir. 100 dəvədən bir dəvə. Yəni E, bir çox yaxşı keyfiyyətləri, xüsusiyyətləri özündə əhatə edən 100 e, dəvədən bir dəvə çıxdığı kimi həm yəni e, susluğa tab gətirsin və uzaq məsafəni qət eləsin və ağır yük daşısın. Görsən, 100 dəvədən bir dəvə çıxır. Və kişilərdən də həmçinin o yaxşı keyfiyyətləri, özündə əhatə edən, həm elmi olsun, ibadəti olsun, gözəl davranışı olsun e, və yaxud başqa xüsusiyyətlər insanlardan da azdır. İndi gör qadınlar necə. Həmçində qadınlar da belədir. Və ola bilsin qadın ibadəti var və eyni zamanda ərinə itaat edir. Amma yemək yaxşı pişə bilmir. Yemək pişirəndə xarablayır, ha, yandırır. Beləsi də var, yeməyi yaxşı bir bişirir, amma dili zəhərdir. Yəni, bir tərəfdən nə olmalıdır? Naqislik olmalı. İnsan biləndə ki, kamillik yoxdur, onda artıq güzəştə gedə bilir. Yəni, bu həyat necə davam edir ümumiyyətlə? Yəni, insanın müəyyən qədər güzəştə getməsi ilə. Əgər güzəştə getməsə, güzəştə getməsə mümkün deyil. Çünki yəni, haqlar, iki tərəfli haqlar da vardır. Sən necə tələb edirsənsə, eyni zamanda sənin üzərində də vacib olur ki, sən o formada, gözəl şəkildə tələb etdiyin formada sən davranasan. Deməli, kamil qadını tapmaq mümkündür. Mümkün deyil. Və biri alimlərdən birinə, şeyxlərdən birinə məktub yazır. Deyir ki, mən filan, filan, filan, filan sifətləri olan qadın axtarmaya evlənmək istəyirəm. Bütün e, yaxşı xüsusiyyətləri qeyd edir orada. E, və o da məktubu götürür, deyir ki, sən məktubunu aldın, o ki, qaldı, sən axtardın qadın, sən deyə onu cənnətdə tapa bilərsən. Yəni, burada dünyada o bütün o yaxşı keyfiyyətləri, xüsusiyyətləri üzündə əhatə edən qadını yəni tapa bilməzsən. Yəni gör nə qədər e, yəni Allah Taala haqlar buyurur. Və həmçinin kişilər barəsində Allah Taala buyurur ki, "Ər-ricalu qawwamun 'alan-nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd." Kişilər qadınlar üzərində ixtiyar sahibidir. Əsas burada kişiyə görədir. Birincisi, Allah Teala kişiləri dözümlü, səbirli, üstün yaratdığına görə və ikincisi, və bimə ənfəqu min əmvalihim və öz mallarından xərclədiklərinə görə. Öz mallarından xərclədiklərinə görə. Yəni, bu da onu bildirir ki, e, evi idarə edən kişi olmalıdır. Evi kim idarə etməlidir? Kişi. Amma bəzi qadınlar var, var ki, idarəçiliyi evin pultunu ələ keçirmək istəyir. Bu da hardan qaynaqlanır? Və evində görür ki, anası evi idarə edir. Və evindəki hökmləri də ərin evinə gətirmək istəyir. Amma bilmir ki, nə qədər buna çalışsa və o ailədə bədbəxtçilik olacaq. Nöqtəni qoyan kişi olmalıdır. Evi idarə edən kişi olmalıdır. Çünki qadının fitrəti elədir ki, idarə olunmalıdır. İdarə olunmalıdır. Həqiqətən elədir. Yəni, baş verən belə hadisələrə görə bir kişi <clears throat> və öz yoldaşının bütün istəklərini həyata keçirir. Bütün istəklərini həyata keçirir. Nə deyirsə hamısını yerinə yetirir sonda nə ilə nəticələnir? Sonda artıq o qadın o sevimli ərini sevmir. Əslində sevimli olmalı, bütün dediklərini yerinə yetirir. Deməli, o əksinə olduğuna görə, Allah qalanın qoyduğu qanun çevriliyinə görə evi idarə edən kişi olmalı və idarəçi ilə ələ keçirir və yenə sonda o ərini sevmir. Amma Allah-u Teala deyir ki, idarə edən kişi olmalı. Bizdə isə artıq çevrilib. Çox evlərdə evi idarə edən qadındır və hətta özünün istəyi həyata keçmədiyi zaman uşaqları atasının üstünə salır ki, özünün istəyi həyata keçməlidir. Və bu da bədbəxtçilikdir. Və həmçinin qadının e, yeri ev olmalıdır və burada keçir ki, evə qazanc gətirən kişi olmalıdır. Qazanan kim olmalı? Kişi. Qazancı gətirən kişi. Və buna görə kişilər üstündür və idarə edəndir. O ki, qaldı qadın da çıxıb işləyərsə, qazanc gətirərsə, artıq bu haqda bir növ kişi ilə bərabərləşir. Qadının ən böyük işi evindədir. Qadının ən böyük işi evindədir. Nə işdir o? Uşaqlarını tərbiyə etməsi uşaqlarını tərbiyə etməz. Və tarixdə də ən böyük dahilərin yetişməsinə səbəb analar olub. Böyük dahilər, sərkərdələr, hamısında o analar yetişib. Çünki kişilər ya döyüşdə olub və yaxud da ki, qazanc dalınca olublar. Uşaqları kim yetişdirib? O analar. Və ona görə ananın seçimi mühümdür. Və Allah Teala Quranda buyurur ki: "Və qarna fi buyutikunna və la tabarrajna tabarrucal cahiliyyətil ula." Siz evinizdə qərar tutun. Və cahiliyyət dövründəki kimi açıq-saçıq çıxmayın. Amma indi isə düşmənlər qadını evindən çıxartmaq istəyirlər. Qadın sayəsində cəmiyyəti körləmək istəyirlər və qadını oyuncağa çeviriblər. Və hörmətli olan qadını oyuncağa çeviriblər. Artıq hər yerdə qadın, hətta saqqızların üzərində belə qadınların şəklindən vurulur. Günə qədər, yəni qadını dəyərsiz hala salıblar. Bir qadı bir incidir və inci də sədəfdə olmalı, bağlı olmalıdır. Qadın örtülü olmalıdır. Hörmətli qadın odur həqiqət hörmətli qadın örtülən qadındır. Və ona görə düşmənlər bundan istifadə edirlər. Və hətta bir çox iş yerlərində yazırlar ki, qadın işçi tələb olunur. Kişilər beykardır, kişilərin işi yoxdur. Qadın, özü cavan qadınlar tələb olunur. Ona görə nə qədər gec deyil, yəni insanlar ayılmalıdır və sən də bir kişi olaraq və öz evində rəyə sahibisən. Və Allah Teala buyurur ki: "Ya eyyuhellezina amanu qu anfusakum və əhlikum nara." Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi oddan qoruyun, cəhənnəmdən. Və quduhan-nas vel-hicara. Elə bir od ki, onun yanacağı insanlar və daşlardır. عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُمَرُونَ Onun üzərində çox sərt mələklər vardır. Onlar Allahın əmrinə əsla asi olmazlar və əmr olunan dərhal yerinə yetirərlər. Və insanın üzərində düşən həm özünü qoruması, yəni Allahın əmrini yerinə yetirib qadağasından çəkinməklə və eyni zamanda da ailəsini qoruması. və ailənin məsuliyyəti sənin qoynundadır. Əgər sən onlara Allahın əmrini buyurmasan və qadalarından çəkinməsən, qiyamət günü o məsuliyyəti sən daşıyırsan. Ona görə Həsən Urbasir Rahimullah buyurur ki, alimlər uşaqları öz valideynlərindən daha çox sevirlər. Alimlər uşaqları öz ana atasından daha çox sevirlər. Bu da ona görədir ki, valideynlər uşaqları dünyanın istisindən, dünyanın soyuğundan qoruyurlar, amma alimlər isə onların axirətin istisindən, axirətin soyuğundan qoruyurlar. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mə min abdin يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة Allah Teala bir kimsəni rəiyyət sahibi edərsə və o insan öz rəiyyətinə xəyanət edərək ölərsə, Allah Teala cənnəti ona haram edər. Öz rəiyyət. Yəni, kişi də öz ailəsinin rəiyyət sahibidir. Əgər sən öz ailəndə Allahın əmrlərini buyurmasan və qadağalarından çəkindirməsən, mən bu təhdid sənin üçün də vardır. Əgər insan evində görürsə, televiziya vasitəsilə pozğun insanlar və yaxud da qeyri-müsəlman, kafir insanlar əgər sənin ailəyə xitab edirsə və sən də elə asanlıqla oturub baxırsansa və buna imkan yaradırsansa, bu məsuliyyət sənin boynundadır. Hansı ki, televiziyada elə insanlar çıxır ki, və o insan həyatda sənin qapına gəlsə, sən onu qapına buraxmazsan. Amma onlar asanlıqla, televiziya vasitəsilə sənin ailənə xitab edirlər. Hanı qeyrət? Ona görə insan bunu dərk edir və insanları yəni, pozmaq üçün ən asan vasitələrdən biri odur. Və insan imanın hansı zirvəsində olmasına baxmayaraq, əgər evdə o olarsa, insan heç vaxt yəni, imanını qoruya bilməz. Və məsuliyyət böyükdür. Hər bir insan, insan artıq məsuliyyətlə yüklənir. Allahın əmrləri və qadağaları ilə. Əgər biz bunları daşıyarıqsa, yəni Allahların əmrlərini yerinə yetirərik və qadağalarına çəkinər, çəkinəriksə, artıq biz həyatda da xoşbəxtliyi, səadəti əldə edər və eyni zamanda da yəni ailə həyatında. Yəni insana yəni, xoşbəxtliyi, hüzuru, səadəti qazandıran, yəni Allah Teala o da itaət sayəsindədir. İtaət sayəsində. Və necə də ki olmasın itaət xoşbəxtliyə səbəb. Allah Teala buyurur: "Men amilə salihan min zakarin aw unsa və huwa mu'min, fələnuhiyyənəhu həyatan tayyibə." Hər hansı kişi və yaxud da qadın iman gətirdiyi halda salih əməl edərsə, biz ona xoş həyat verərik. Biz ona xoş həyat verərik. Deməli, xoş həyatın hüzurun, səadətin mənbəyi, ən əsas amili nə oldu? İman və salih əməl, yəni itaət. Ona görə, yəni ailədə əgər bir insan xoş həyat, hüzur, səadət istəyirsə, birinci Rəbbinə itaət etməlidir. Kişi də, qadın da. Allahın əmirlərini yerinə yetirməlidir. Və həmçinin evdə iman gətirdikdən sonra ən əsas əməllərdən biri namazıdır. Və hətta namaz qadının kişi üzərində olan haqlarından, yəni kişi bunu buyurmalıdır. Namazı əmr etməlidir. Çünki Allah təala buyurur ki: "Va'mur əhləkə bis-salati wastabir alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka vel-aqibatu lit-taqva." Sən ailənin namazı əmr et və onun üzərində səbirli ol və biz səndən ruzi istəmirik, sənə ruzi verən bizik. Sənə ruzi verən bizik. Deməli, itaət, yəni evdə itaətin bərqərar olması hətta ruzinin də gəlməsinə səbəbdir. Yəni, Allah Teala Yəni o ailəsin roz, o ailənin bir evdəki itaət bərqərar olur, o ailənin rozisinə də zamindir. Səndən rozi istəmirik, sənə rozi verən bizik. Deməli, Allah da nəyi əmr etmək namazı? Şəhadətdən sonra ikinci dayağı emretmeyi etmək buyurur. Amma bizdə isə əksinə. Evə gələndə, kişi evə gələndə nəyi soruş, soruşur? Yemək hazırdır, çay hazırdı veya yaxud da çıxanda paltar tüplənir. Hansı ki, bunlar biraz gec gecikməsi də mümkündür. Və səbir də edə bilər. o ki, namaz namazın bir dənə tərki nə qədər təhlükəlidir. İnsan bir namazı tərk eləməz. O ki, qaldı bütövlüklə qılmaması. Alimlər ittifak ediblər ki, namaz qılmayan adamın günahı adam öldürməklə böyük günah daşıyır. Adam öldürməkdən böyük, namaz qılmayan insan. Bəziləri deyir ki, əsas məsələ oldu qəlbin təmiz olsun. Namaz qılmayan insanın qəlbi necə təmiz olsun? İnsanı təmizləyən namazıdır. Əməllər də insanı təmizləyir. Yəni, o qəlb proşutla yolu qoyulmuyor ki, ora. Və qəlbin təmizlənməsi üçün itaətdir. İnsanın Rəbbinə boyun əyməsidir. Onun qarşısında əyilməsi, səcdə etməsidir. Əgər insan Rəbbinin qarşısına əyilməzsə, ona ibadət etməzsə, sözsüz ki, başqasının qarşısında əyilir. Şeytana boyun əyir. Yəni, Allaha qol olmayan insan istəsə də, istəməsə də olur başqasının qulu. Bu, avtomatik belədir. Çünki sənə namazı qıl deyən sənin Rəbbindir, səni yoxdan var edəndir. Namazı qılma deyən və yaxud da başqa günahları sənə əmr edən şeytandır. Artıq avtomatik insan şeytanın qulu olur. İnsan necə izzətlənə bilər şeytanın qulu olmaqla? bir insanı izzətləndirən Allah Teala'dır və Allah Teala də nəyə görə izzətləndirir? İnsanın zahiri görünüşünə görə yox, surətinə görə yox, bədəninə görə yox, etdiyi əməllərə görə. Çünki bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnna Allah la yanzuru ilə suvarikum və la ilə əcsamikum və lakin yanzuru ilə qulubikum və əməlikum. Allah Teala sizin surətinizə, zahiri görünüşünüzə, bədənlərinizə baxmaz. Allah tələsin qəlbinizə və qəlbdən doğan əməllərə baxır. Qəlbə və qəlbdən doğan əməllərə baxır. Ona görə əməllər insanın etdiyi əməllər, yəni namaz qılması, oruç tutması və başqa əmrləri yerinə yetirib qadağalardan çəkinməsi qulluğun zahiri ən bariz göstəricisi sayılır. Ən bariz göstəricisi. Əgər bir insan desə ki, mən Allahın quluyam və əməl etmirsə, o sadəcə quru boş iddia etmiş olur. Heç qul da ağasına asi olarmı? Heç qul da ağasına asi olarmı? Görün, nə qədər Allah Teala bizə nimətlər verir, amma insan isə bu nimətlərin hamısını nankörlüklə, asiliklə, küfürlə qarşılayır. Bütün bunlara baxmayaraq yenə Allah Teala bizə mülayim şəkildə hədəliyir. Və buyurur ki, Yə əyyuhəl insanu mə qarrəkə bi rabbikəl kərim. Ey insan, səni kərim olan Rəbbinə qarşı aldadan nədir? Ey insan, yəni fikir verin, bu xitab kimidir? Aləmlərin Rəbbi sənə xitab edir ki, ey insan, səni kərim olan Rəbbinə qarşı aldadan nədir? Kərim. Əgər bir insan, hörmətli insan sənə yaxşılıq elərsə, sən onu necə qarşılamalısan? Əlbəttə, gözəl şəkildə. Və Allah Teala ən böyük kərəm sahibidir. Sən onu necə qarşılamalısan? Asiliklə, ona qarşı çıxmaqla, Allah Teala bunu xatırladır ki, səni kərim olan Rəbbinə qarşı aldadan nədir? Aldadan nədir ki, onun əmrini yerinə yetirmirsən? Və səni kərim olan Rəbbinə qarşı aldadan nədir ki, onun qadağalarından çəkinmirsən? Və səni kərim olan Rəbbinə qarşı aldadan nədir ki, onunla görüşəcək günü unutmusan, qiyamət gününü unutmusan. Və bundan sonra Allah Teala öz kələmindən bəzisini bizə xatırladır və buyurur ki: "Əllezî xalaqaka fesevvâke fe'adelek." O Rəbbin ki, səni yoxdan xəlq etdi və sənə gözəl biçim və surət verdi. Yoxdan xatırladır Allah Teala. Yoxdan xəlq etdi, yəni vaxt var idi, sən yoxluq idin. Yoxdan səni xəlq etdi, sənə varlıq nemətini verdi, bu həyatı hiss etmə, duyma nemətini verdi. Əgər Allah Teala istəsəydi, sən heç bu həyatı da hiss etməzdin, duymazdın. Bundan sonra bu qədər böyük nemətdən sonra yenə Allah Teala bizi hörmətləndirdi, bizi məsuliyyətlə, vəzifə ilə yükləməklə. Nədir o vəzifə? Əmirlər və qadağalar. İnsanın vəzifə ilə yüklənməsi onun hörmətləndirilməsinin əlamətidir. İnsanın vəzifə ilə yüklənməsi onun hörmətləndirilməsinin əlamətidir. Biz heç kim tərəfindən, yox, yalnız Rəbbimiz tərəfindən yüklənmişik. Bunu et, bunu etmə. Əgər biz daşıyarıqsa bunu və nə qədər riayət edəriksə, bir o qədər də o xoşbəxtliyi, insanların arzusunda olduğu səadəti əldə edəcəyik. Yox, bunu yerinə yetirməsək, vallahi tapmayacaq. Və kim Allahdan üz döndərib, nə vaxtsa xeyir tapıb? Elə bir insan varmı? Allahdan üz döndərən insan nə vaxtsa xeyir tapıbmı? Və Allaha tərəf yönələn insan nə vaxtsa xeyirdən məhrum qalıbmı? Bütün xeyirlər insanın Allaha yönəlməsindədir. Allaha yaxın olmasındadır. İnsan, o insan ki, bütün ömrünü kef damaq içərisində keçirib, 50 il, 60 il, o insan sual versin öz-özünə, yaxud indi biz ona sual veririk. 50 il ləzzət almısan. Hamı dünənin ləzzəti. Dünənin ləzzəti varmı indi hal-hazırda? Onların heç biri yoxdur. Heç biri yoxdur. Amma onlar günah olaraq əməl dəftərində qalmaqdadır. Onlar isə günah olaraq qalıb. Və ona görə insan ayılmalı və indidən dərk eləməli ki, mən hardan gəlib hara gedirəm. Və bundan başqa bir yerdə, yəni yəqin olaraq, Bil ki, heç bir xoşbəxtlik, rahatlıq ola bilməz. Əminliklə. Niyə? Çünki Allah Teala buyurur. Allah Teala daha surəsində buyurur ki: "Və men a'rada an zikri fe inna lehu ma'işatan danka." Kim məni anmaqdan uzaq olarsa, onun güzaranı, onun yaşayışı sıxıntı içərisində olar. Kim məni zikrimdən, yəni Qur'andan Quranda olanlara əməl etməkdən uzaq olarsa, onun güzaranı yaşayışı sıxıntı içərisində olar. Yəni, o insan istədiyini yesin, ən bahalı yeməklər. İstədiyini geyinsin, ən bahalı paltarları geyinsin. Və istədiyi qəsirlərdə yaşasın, vallahi o insan qəlb rahatçılığını tapa bilməz, xoşbax ola bilməz. Və özünüz də bunu təcrübədən keçirin. Və görəcəksiniz ki, neçə-neçə insanlar var, milyardların içərisindədir. Qəsirlərdədir, Amma üzündən zəhrimar yağır. Niyə? Qəlbində olmadığına görə üzünə də çıxmır. Amma əksinə isə o insanı müsəlman Allahı qabul edib ona boyun əyən, su ilə çörək yiyir, deyirsən ki, necəsən? Deyir ki, əlhəmdülillah. Allah həmd olsun, hər şey yaxşıdır. Problemi yoxdur. Hələ bu dünyavi cəzadır, ahirət cəzası daha da şiddətlidir. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى Və biz onu qiyamət günü kör olaraq həşr edərik. Qalə Rabbi limə həşərtəni ə'mə və qad kuntu basira və deyər ki, Rəbbim nə üçün məni kör olaraq həşr etdin? Axı mən dünyada ikən görürdüm. Allah Teala buyuracaqdır ki, və kədəlikə ətətkə əyətunə fənəsitəhə və kədəlikəl yevmə tunsə. Beləliklə, həmin ayələrin gəlib sənə çatdı, sən onları unutdun. Bildiyin halda inanın bilir Quran var. Amma sadəcə Quran rəflərdədir. Parçaya büfülür, toz basır üstünü. İndi də unudulursan. Unutdun, indi də unudulursan. Yəni, Allah qara əsla heç kimə zülm etmir. Zülm etmir. İnsanın etdiyi əməlin növünə uyğun cəza verir. Unutdun hər şey olduğu halda boş-boş mahnıları öyrəndin, nə bilim şeirlər, poemalar. Amma Allahın kəlamını insan oxumadı. Fikir verin, kiminsə başının məhsulunu, başından çıxan fikirləri oxuyur, amma Allahın kəlamı isə toz basaraq qalır. Və sonra da deyir ki, biz Allahı sevirik. Ham boş söhbətdir. Allahı sevən, əgər bir insan Allaha olan sevgisini bilmək istəyirsə, Qur'ana olan münasibətinə baxsın.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 Kur'an diriler üçündür. Kur'an hatta Kur'an Yasin suresini okurlar ölüler için. Yasin suresinin 70. ayetinde Allah Teala buyurur ki lindira diramen kana hayyen. Bu Kur'an diri olan korkmak içindir. Bu Kur'an diri olan korkmak içindir. Ve hemçin orada hitaplar kimedir? Dirilere. Allah Teala buyurur ki namaz kılın. Oruç tutun. Həc edin. Kimə aiddir? Ölüyə yox diriyə. Oğurluq etməyin, zina etməyin, içki içməyin, faiz yeməyin. Kimə aiddir? Bütün muxtarlar diriyə aiddir. Amma biz əksinə həyatda ikən açmırıq, öləndən sonra artıq açılıb oxunulur. Və Yasin surəsinin axırlarında Allah sənə misal çəkir. O insan ki, mübahisə edir. Və buyurur ki, "Əvələm yaral insanu enna xalaqnahu min nutfetin fe iza huwa khasimun mubin." Məgər o insan görmür ki, biz onu dəyərsiz damcıdan yaratdıq, halbuki o açıq-aydın mübahisə edəndir. "Və daraba lana masalan və nasiya xalqah." Və o insan əlində Peyğəmbər sallallahu yanına gəlir. Əlində sümükləri, çürümüş sümükləri tutur və barmaqları ilə ovur. Ve değil ki bu sümükler çürüdükten sonra bunları kim diriltecektir? Allah Teala buyurur ki وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا O insan, o ahmak, yani bize misal çekir.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 Yani artık kıyamet günü demesinler ki ya Rabbi biz bilmedik, ne için doğulmuştuk, ne için dünyaya gelmiştik, ne için sen bizi yaratmıştın, bunu demesinler. Çünkü bize verilen ömür bunları dərk etmək üçün kifayətdir. Allah Teala yine başka ayda buyurur ki: "Vahum yastalihun fiha rabbena Axrecnə minhə nə'məl salihən qeyrəlləzi künnə nə'məl.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 Hətta Allah Teala buyurur ki, "Və mə xalaqna səmaa vel arda və mə beynəhuma batilə." Biz göyü, yeri və arasında olanlar boş yerə yaratmadıq. Zəlikə zannul ladina kafar. Bu küfr edənlərin səndidir. Əgər bir insan desə ki, Allah Teala yaradıb da dağlar, göylər, yerlər elə boş yerə, artıq o insan bu sözü ilə küfr edir. Əgər Allah Teala dağları, göyləri, yerləri və arasında olanlar boş yerə yaratmıyorsa, hörmətləndirdiyi məxluq olan insan boş yerə elə belə yiyib, içib, içdib ölməyə yaradarmı? Nə deyirsiniz? Əlbəttə ki, yox. Allah Teala Müminin surəsinin axırlarında buyurur ki: "Əfəhəsibtum ennemâ halaqnâkum abatan və ennekum ileynâ lâ turcaûn?" Yəni siz elə güman edirsiniz ki, biz sizi əbəs yerə yaratmışıq, elə belə iyi bir şişti ölmeye. Ve ennekum la turcaun ve bize kayıtmayacağınızı mı güman edersiniz? Fetealallahu'l melikul hak. Melik olan, hak olan Allah Teala bundan ucadır. Neden ucadır? Bir şeyi ebes yere, boş yere yaratmaktan ucadır. Ve sen yemin olarak bil ki boş yere yaranmamışsan. Senin yaranmağından uca bir gayen var. Uca bir məqsəd var. Nədir o məqsəd? ibadet. Allah'a qulluğunu hayata geçirmek. İbadet deyilən nədir? Allahın emirler ve qadağaları. Yani Allah Taala'nın əmirlərini yerinə yetir və qadağalarından çəkinmək. Yəni fikir Allah Taala içkini haram edib. Ve bu kadar halal içkilər var ve o içki ki insanın ağlını örtür, onu haram edib. Allah Teala Maide surəsi 90-cı Buyurur ki, innəməl xamru vəl meysur vəl ənsab vəl əzləmu recisun min əməli şeytan fəşənibu. Həqiqətən xamr, içkiyə nə deyil ərəbcə xamr. Xamr ərəb dilində örtmək deməkdir. Örtmək, ərəb dilində yaylığa da ximar deyilir, yəni başı örtdüyünə görə. Və niyə görə içkiyə xamr deyilir? Ağlı örtdüyünə görə. Allah da deyir ki, yəni başqa kompotdur, sudur, soplardır, hamısını içir. Ama ağlı örten içkini içme. Yani Allah Teala ağlı insana nimet olarak verib. Yani ağıl büyük nimettir. Ve içki içen insan Allah Teala'nın verdiği o ağlın üstünü örtür. Gör ne kadar sefehlik var. Yani insan tik başı belə. Ha iç, yani kime ziyan dokundurursan, kime zarar dokundurursan. İçmekle. Özünü gözden salırsan, püspüne koyursan ve üstelik de günah kazanırsan ve ahiretini yitirirsen. Hatta insanlar küfretse bile. Allah Teala Kur'an'da buyurur ve kâle Musa in tekfuru entum ve men fil ardı cemi'a fe innallâhe leganiyyun hamid. Musa peygamber dedi ki eğer siz ve yer üzerinde olanların hamısı kafir olsa bile Allah Teala özü özlüğünde tarife layık hiç kimseye muhtaç olmayan.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 Da'ufat talibu vel matlub. Allah Teala buyuruyor ki isteyen de aciz, istenilen de aciz. Ma kadarullah hakka kadri. Allah layıkınca kıymetlendirmediler. Allah'ı lazımınca değerlendirmediler. Yani bu birbaşa Allah'a söğüştü. Allah'a ait olan bir şeyi Allahdan qeyrisinə insanı yönətməsi, Allaha aid olan bir şeyi, Allahdan qeyrisinə yönətməsi birbaşa Allaha təhqirdir.